السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يا حميد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسرنا سلامكم كل صلى الله عليه وسلم نكوسيني وموجنا نفسي عنه كتبكم غفى الله تبارك وتعالى تلكوا تنسمام كتك وكل يوبيت كوسيانا نصاب إبلين fungu na ngamia na yale yanayowajibika kwenye hilo fungu na kadri fungu linavyozidi ni kitu gani ambacho kinapaswa kutolewa baada ya hapo tutaingia kwenye uh, maswaa bakar kwenye fungu la uh, ng'ombe na vile vile tutaweka wazi kinachowajibika tukahamia kwenye uh, niswab ghanam kwenye fungu la mbuzi na kondoo tukaweka wazi kile kinachowajibika na tukamalizia nukta ya al-khulfa tukasema al tu fi bahimati al-an'ami shaqqiha tusayyiru al-malayn kal-wahid na uh, wale wanyama ambao wanichanganyika katika ngamia ng'ombe au mbuzi uh, kwa sharti yake inabadilisha mali mbili kuwa mali moja leo tutazungumzia zaka ya vitu ambavyo vinatoka ardhini naam shafika الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله زكاة العقيل وتجب في كل مثيل مدخر مدخر خرج من الأرض ونصابه خمسة او أوسق وهي ثلاثمائة واثنان وأربعون رسلا وسنا وستة وستة أتباع رسل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو استدلال حد وبدو, وبدو صلاح ثمر ولا ولا يستقر إلا بجعل إلا بجعلها في بيد في بدر في بيدر في بيدر ونحوه في بيدر ونحو والواجب عنصر ما ما سقط ما سقي ما سقي بلا موت بلا مأوت بلا مؤونة بلا مؤونة ونسبه فيما سقي بها وثلاثة أربع اربع فيما سقي بهما فإن تفا وت... فإن تفا وتا اعتبر اعتبر أكثر ومع الجهل العسر نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتجب في كل مثيل مدكر خرج من الأرض ونصابه خمسة أوسط وهي ثلاثمائة واثنان وأربعون رجلا وستة أسباع رجل بالدمشقي بالدمشقي آه، وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونهو والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة أرباع أرباعه فيما سقي بهما فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر فصل آه، هي فصل في زكاة الثمار والخارج من الأرض فصلي fasli atazungumzia زكاة الثمار والخارج من الارض في زكاه الثمار والخارج من الارض في زكاه الثمار والخارج من الارض فصله اتزومزيا زكاه يا matunda na chini kutoka ardhini في زكاه الثمار ketika zakah ya matunda wal kharij min al-ardh na chenye kutoka ardhini يقول المؤلف رحمه الله وتجب في كل مكيل مدخر زكاه ya matunda na chini kutoka ardhini ina ni wajibu katika kila kinachopimwa ujazo watajibu fi kulli makili ni wajibu katika kila uh, kinachopimwa kwa ujazo mudakarin kinachokaa muda mrefu bila kuharibika yani matunda ambayo yanapimwa kwenye ujazo kadhalika ambayo yanakaa muda mrefu bila kuharibika katika hayo matunda ndiyo yanayowajibisha zaka kadhalika nafaka zile ambazo zinapimwa kwa ujazo na zinakaa muda mrefu bila kuharibika hizo ndizo zinazowajibika kutolewa zaka akasema kharaja min al-ardhi hicho kitu ambacho kimetoka ardhini aliyosema watajibu fi kulli makili المكيل هو هي الاشياء التي تقاس في المد مكيل هي الأشياء التي تقاس في المد هي الأشياء التي تقاس في المد أو الصاع هي الأشياء التي تقاس في المد أو الصاع حينما نقول آه، مكيل هي الأشياء التي تقاس في المد أو الصاع hiya al-ashya'u allati tuqasu fil mudd au as ni vile vitu ambavyo vinapimwa kwenye kibaba au pishi vile vitu ambavyo vinapimwa kwenye kibaba au pishi au hata kwenye mandoo pia hivi vitu ndio vinaitwa makii vitu ambavyo vinapimwa uh, kwenye hivi vitu ndivyo vinaitwa uh, eh, makili kwa hiyo alivyosema watajibu fikuli makili anakusudia vile vitu ambavyo vinapimwa imma kwenye kibaba pishi ndoo na mfano wake zamani zile nafaka nafaka zile walikuwa hawapimi kwenye mizani kama leo tunavyopima kama ilivyo kwa mahindi ah leo tunapima kwenye mizani lakini zamani haikuwa hivyo kadhalika uh, mchele na mfano wake na kama siku hizi vinapimwa kwenye mizani lakini zamani haikuwa hivyo kwa vile vitu ambavyo vinavyopimwa kwenye Ah, vipimo vya ujazi ndio vinaitwa makiri kwa hiyo hivi ndio vilivyokuwa vinawajibika kutolewa zaka lakini vile vile muddakari aliyosema muddakari bimaana ma yabqa muddatan tawila biduni an yafsuda ma yabqa muddatan tawilatan biduni an yafsuda ما يبقى مده طويله بدون ان يفسد ما يبقى مده طويله بدون ان يفسد تقسم مدخر ما يبقى مده طويله بدون ان يفسد ni kile kinachokaa mrefu bila kuharibika ma yabaka muddatan tawila biduna an yafsula ni kile kinachobaki muda mrefu bila ya kuharibika kwa hiyo sharti la kwanza lazima uh, hicho kitu chenyewe kiwe kinapimwa kwenye ujazo sharti la pili kibaki muda mrefu bila ya kuharibika kharaja min al-ardhi kinachotoka ardhini lidhan al-qububu kulluha tajibu fiha zakat الحبوب كلها تجب فيها الزكاة الحبوب كلها تجب فيها الزكاة الحبوب كلها تجب فيها الزكاة أما الثمار أما الثمار أما الثمار تجب فيها تجب فيها في التي سبق مدة طويلة أما الثمار تجب فيها في التي سبق مدة طويلة أما الثمار تجب فيها في التي سبق مدة طويلة بدون أن تفسد أما الثمار تجب فيها في التي تبقى مدة طويلة بدون أن يفسد الحبوب كلها تجب فيها الزكاة اين zote اذا نفعتها اين zote اذا نفعتها yani vile vitu vya mbegu mbegu ni wajibu katika hizo nafaka sawa sawa hizo nafaka zinaliwa au haziliwi maadamu watu wananufaika nazo ni wajibu kutolea zaka yani ziko nafaka ziko aina za mbegu haziliwi lakini watu wananufaika kwa namna moja ama nyingine ima kutengeneza baadhi ya vitu au kwa kazi nyingine ambazo zinaleta manufaa kwa binadamu zinatolewa zake lakini kwenye matunda matunda gani ambayo yanawajibika kutolewa zaka ni yale matunda ambayo yanabaki muda mrefu bila ya kuharibika matunda ambayo yanakaa muda mrefu bila ya bila kuharibika yani fikra matunda kama ilivyokuwa machungwa yanatolewa la wala sio kwamba ndizi zinatolewa zaka hapana ni yale matunda ambayo yanabaki muda mrefu bila ya kuharibika hayo ndiyo ambayo yanayotolewa zaka lakini pamoja na lile sharti la kwamba uh, hayo matunda yao yanapimwa kwenye ujazo mwalimu anasema Ah, kharaja min al-ard hicho chenye kupimwa na kabla mrefu bila kuharibika kinatoka ardhi thumma qala wa nisabuhu khamsatu awsuq na fungu lake ni awsuq tano awsuq tano baadhi ya watu wengine wanasema eh, makapu makubwa matano yani kipimo ambacho walikuwa wanatumia wakati huo kinakuwa kikubwa kwa hiyo ili mtu anapopata haya mazao ambayo yanatoka ardhini atoe zaka fungu lake la kwanza ni kujaza hayo makapu hayo matano khamsa au makapu matano mwalifu anasema wahia 300 wa 2 وأربعون رجلا وستة أسباع رجل بالدمشقي vikapu vitano uh, ni sawasawa na ratili 300 na arobaini na mbili na subu sita kwa vipimo vya Dameski وهي 342 rifla ni ratili arobaini na mbili wa sittatu asba'i ritli na subu sita bidimashki kwa vipimo vya Dimashki kwa vipimo vya Dimashki ratili arobaini na mbili na subu sita اكتب ما يلي الوصف الواحد الوصف الواحد الوصف الواحد ستون صاعا الوصف الواحد ستون صاعا الوصف الواحد ستون صاعا الوسط الواحد 60 صاعا والصاع الواحد والصاع الواحد والصاع الواحد كيلوان والصاع والصاع الواحد كيلوان وأربعون جراما والصاع الواحد كيلوان وأربعون جراما والصاع الواحد كيلوان و40 جراما والصاع الواحد كيلوان و40 جراما فخمسة أوسق فخمسة أوسق فخمسة أوسق فخمسة أوسق kilogramu وهي 612 kilogram anasema hapa kwamba mwalif anasema wanisabu khamsatu au sukin alwasfu alwahid ile wasfu moja ambayo tumesema kikapu kimoja kwa vipimo vyao wao ni situna swaa kilikuwa kinaingia ah, pishi sitini situna swaa pishi sitini yani tunaposema swala tunakusudia mtu kujaza kitu kwenye viganja eh, vyake mkono mara nne mtu wakati kwa kati kwa hiyo anapokusudia alwasfu alwahid ni pishi 60 wasau na swaa moja ambayo tumesema mtu kujaza kijibegi ah, vya mkono mtu wakati wakati mara nne kwa vipimo vya leo ni kilo wali wa 40 gram ni kilo mbili na gramu 40 swaa wahid ni kilo mbili na gramu 40 yani tunaposema swaa tunakusudia ni kilo mbili na gramu 40 fa khamsa khamsatu thalathu mi'ati sa'i kwa hiyo hizi khamsa awsuq ambayo ni vikapu vitano sawa sawa na sawa 60 sawa na tatu kwa eh? sawa sawa na sawa 300 kwa sababu tumesema sawa moja ni uh, swala moja inaingia kilo wali wa 40 gram swala moja ni kilo mbili na gram 40 swala kwa hiyo kwenye swatini ukifanya mara mbili na gram 40 ingia mara ngapi Tini mara kilo mbili na gramu 40 ngapi ha ngapi haya hizi swali unafanya mara tano ambapo tunapata swali 300 swala ya tatu unafanya mara mbili eh, na gramu 40 yani mara kilo mbili na gramu 40 tukishafanya mara mbili na gramu 40 tunapata ni 612 kilogramu tunapata 612 kilogramu kwa hiyo ili mtu atoe zaka kwenye mazao yake aliyoyapata inabidi yafike kilo mia sita kumi na mbili ndipo atoe zaka yaani kama mtu amevuna mahindi ili atoe zaka inabidi afike kilo mia sita na mbili kadhalika mpunga kilo mia sita kumi na mbili wahakadha kila nafaka ambayo inakaa muda mrefu bila ya kuharibika ili mtu atolee zaka inabidi fike kilo 612 kadhalika matunda ili mtu atolee zaka yafike kilo 612 shika hii kwamba ili mtu atoe zaka kwenye mazao yake aliyoyapata ambayo ni katika nafaka au matunda matunda ambayo yanakaa muda mrefu bila kuharibika atatoa zaka atakopata kuanzia kilo 612 kwa umevuna mahindi ili utoe zaka lazima yale mahindi yapige kilo 210 eh kilo kilo 612 umevuna maharagwe ili utoe zaka na bili ya shilingi kilo mia sita kumi na mbili umevuna hata karanga ili utoe zaka inabidi uh, zile karanga zifike kilo mia sita kumi na mbili hata njugu pia kwa sababu tunasema uh, alqububu kullu atajibu fiha zaka nafaka zote zinatolewa zaka hata ukuta watu wanakiuku ili utoe zaka kilo mia sita kumi na mbili kwa vipimo vya Dimashki muallif anasema wahia 300 wasnan wa 40 ritlan wa sittatu asba'i uh, ritlin Dimashki kwa vipimo vya Dimashki anasema kwamba ni ratili 342 na subu sita lakini ni sawa sawa na kilo 612 lakini muallif akasema wa shurta milkuhu waqta wujubi na ni sharti mtu amiliki hicho kitu hicho ambacho kinatoka ardhini wakati wa wujubu wakati wa wajibu yani awe tayari ameshamiliki hicho kitu hicho ambacho kinatoka ardhini ambacho kinapimwa kwenye ujazo vile vile ambacho kinabaki muda mrefu bila ya kuharibika awe amemiliki wakati wa wajibu wakati wa wajibu ni upi muallif anasema wa huwa ishtidadu habbin wa budu salahi thamarin wakati wa wajibu ni ule wakati wa zile nafaka kukomaa wakati wanapaka kukomaa yani kama Ah, hajavuna hiyo nafaka lakini ule wakati umeshafikia ah, hiyo nafaka kukomaa huo ndo wakati wa uwajibu yani kama mahindi ule wakati ambao mahindi yanakuwa tayari yameshakomaa mtu awe anamiliki yani ili atoe zaka awe anamiliki hayo mahindi wakati yamekomaa ikiwa na maana kwamba kama mtu atakuja kumiliki mahindi baada ya kuwa yameshakomaa hakuna zaka yani mfano mtu amenunua shamba shamba la mahindi anakuja kununua lile shamba la mahindi wakati tayari mahindi yameshakomaa hatoi nini hatoi zaka vile vile wale ambao wanaenda mashambani kusaidia mtu akaenda kusaidia akapata mahindi mengi magunia kwa magunia lakini maadamu amepata yale mahindi baada ya kuwa tayari ameshakumaa atoe nini hatoi zaka kwa aliposema washurutwa milkuhu wakta wujubi ikiwa na maana kwamba mtu atikee kuja kumiliki tayari vile vitu vimeshakomaa atoi atoi zaka haya mtu ana shamba amekuja kuliuza lile shamba tayari vile vitu vimekomana tunasema huyu alionunua atoe nini hatoe zaka naye anawajibika atoe zaka yule mwenye shamba kwa sababu tayari yeye alimiliki vile vitu wakati wa wajibu wa kutoa zaka lakini wakati ukomaa bado unakuwa wakati wenyewe wa kutimia milki haujafika lakini tayari wakati wajibu umeshafika na ndio maana akasema washurita milku waqta ujubi na inashurutishwa kwenye uh, kumiliki hicho ambacho tunalewa zake wakati uwajibu yani inabidi mtu awe anamiliki wakati ule wa uwajibu ambao ni wakati wa kukomaa nafaka wa budugu salahi tamarin na wakati wa kudhihiri kuiva matunda na wakati wa kudhihiri kuiva matunda ah salahi thamani wakati wa kudhihiri yani kuanza anza yale matunda kuwa vizuri kuiva iva kama kwa tunahitaji mhm -mm. gongo dika Sera mkono. Lakini mkono cheni shida Kwa hiyo wakati wa wujub ni ule wakati ambao zile nafaka uh, zinaanza kukomaa na vile vile matunda yanaanza kudhihiri kuwa kwake sawa sawa yani kudhihiri kuiva ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه ولا يستقر اي ولا يستقر الملك ولا يستقر الملك ولا يستقر الملك ولا يستقر الملك الا بجعلها في بيدر ونحوه isipokuwa mpaka hayo mazao yawekwe sehemu ya kukaushia au sehemu ya kupambanua baina ya masuke na nafaka zenyewe yani umiliki hautimii isipokuwa kama matunda mpaka yawekwe sehemu ya kukaushia matunda kama kusudia ni uh, hasa hasa ni tende zabibu na mfano wake kwa kuna wakati zile tende zinawekwa sehemu ya kukaushia kadhalika zabibu sio mpaka uh, haya matunda yaweke ile sehemu ya kukaushia na kama nataka ziwekwe sehemu ya kupambanulia baina ya masuke na nafaka yenyewe huu wakati ambao milki inakuwa inatimia huu wakati ambao milki inakuwa inatimia yaani wakati huo ukishafika tunajua kabisa huyu mtu sasa anamiliki kitu fulani lakini wakati wa kuanza kukomaa ule tunaita wakati wa wajibu wa kutoa zaka lakini milki haijatimia milki inatimia wakati gani kwa kuwekwa kwenye sehemu ya kukaushia au kama ni nafaka kuwekwa sehemu ya kupambanua baina ya nafaka yenyewe na masuke kama ni mahindi baina ya mahindi yenyewe na vigunzi yani mpaka mahindi afike ile sehemu ya kutofautisha baina mahindi yenyewe na viguni huo ndo wakati ambao umiliki unakuwa unatimia kwa hiyo akishapambanua baina ya yale mahindi na vigunzi akatia akisha pima yakafika kilo 612 ndio wakati wa kutoa nini <coughs> zaka kama ni mpunga tayari ameshauvuna ameshatoa kwenye yale masuke yake ule mpunga kama mpunga sasa wenyewe kama wenyewe ukipika kilo 612 ndio utakao kutoa nini zaka ikiwa na maana kwamba kuhusiana na hivi vitu kuna nyakati tatu kuna nyakati tatu kuna wakati wa mwanzo kabla ya nafaka hazijaanza kukomaa na kabla ya matunda hayajaanza kudhihiri kuiva huu wakati sio wakati wa uwajibu huu wakati wakati wa uwajibu ikiwa na maana atakayenunua shamba wakati lile shamba mazao yake hayajaanza kukomaa na kama matunda hayajaanza kudhihiri kuiva huyu mtu akiwa ataendelea kuwa nalo lile shamba mpaka yale mazao yakaanza kukomaa na kama ni matunda yakaanza kudhihiri kuiva yeye wajibu watoe nini atoe kwa nini kwa sababu amemiliki lile shamba mpaka muda wa uwajibu yaani umenunua mahindi wakati bado yako madogo sawa ukaendelea kuwa nayo mpaka yakabeba mpaka yakaanza kukomaa wewe maadamu umeanza kumiliki yale mahindi wakati yakiwa ni madogo mpaka yanafikia hatua ya kukomaa mpaka ukafikia hatua uh, ya kutenganisha baina ya yale mahindi na vigunzi wewe lazima utoe nini utoe zaka lakini atikie kuja kumiliki baada ya mahindi kuwa yameshaanza kukomaa huyo atoe nini atoe zaka lakini je umiliki umetimia au hujatimia wakati gani umiliki unatimia mpaka atenganishe baina ya mahindi yenyewe na nini na vigunzi yani ikiwa na maana kwamba mtu sasa amemiliki shamba na yale mazao yameanza kukomaa lakini kukatokea maafa yale mazao yakaharibika itakuwa afuni hatoe zaka kama yameharibika kwa kitendo kisichokuwa chake yeye kama yeye lakini kama yataharibika kwa kitendo chake yeye kwenda akaamua kukata na kwanza kuuza lazima toe nini utoe zaka kwa kufanya kazi kama tuelewane vizuri kuna wakati nafaka mazao hayajaanza kukomaa huu wakati si wakati wa uwajibu sio wakati wa nini sio wakati wa uwajibu huu wakati kama sema yenyewe au mtu ameamua kufyeka tu hakuna lawama hakuna shida lakini kama mtu vile vile atamiliki wakati huu mpaka kufika wakati wa wujub kwanza yale mazao kukomaa wakati wa wujub ushafanyaje umefika lakini umiliki haujatimia wakati wajibu umefika lakini umiliki haujatimia wakati huu ambao tunaita wakati ujubi wakati wa wajibu yale mazao yakiharibika yenyewe mtu hana shida lakini kama yeye atayaharibu kwa makusudi itabidi afanyeje atoe zaka atatoaje zaka atajua namna ya kupata uh, mazao mengine yanayofanana yale ile tuleza halafu kuna wakati wa kutimia umiliki ukishafikia talaka mtu akishavuna wakati ule uh, inabidi moja kwa moja atoe nini atoe zaka akichelewesha watu wakaja kuiba inabidi adhamini alipe yeye amekuja yaani kuiba mtu mwingine huko au moto umekuja ukaunguza inabidi mtu afanyaje atoe kwa sababu tayari wakati wa umiliki wa kile kitu ulishasikia na maana kwamba tayari mtu anapokuwa amemiliki asicheleweshe tena kutoa zaka kwa sababu akichelewesha maafa inaweza yakaje tena akalipa kitu eh, wakati yeye eh, huku habakiwe na kitu kwa nyakati mitatu thumma qala muallif rahimahullah wa nahwi na mfano wa baida sehemu kaushia kama ilivyokuwa sisi kwetu tunakuwa tunatengeneza sehemu kwa ajili ya kupigia mahindi au tunatengeneza sehemu kwa ajili ya kutoa mpunga kwenye yale masuke yake na kuweka sehemu maalum hundo wakati wa kutimia umiliki ثم كان والواجب husru ما سقي بلا mauna ونصفه فيما سقي بها وثلاثه biha فيما سقي arba'ihi fi ma suqiya mtu ameshaanza kumiliki kuanzia kilo 216 kitu gani anachotoa hafwan kilo 212 kitu gani anachotoa walwajibu ushru ma suqiya bila mauna na wajib ni kutoa moja ya kumi kutoa moja ya kumi katika mazao ambayo yamenyeshelezewa bila ya gharama kutoa moja ya kumi katika mazao ambayo yamenyeshelezewa bila ya gharama yani mvua ikawa inanyesha yakawa nalima Ah, bila kutumia gharama kutoa maji mbali na kule kunyeshelezea katika ile mimea kwa hiyo mimea ambayo yenyewe uh, imenyeshelezewa na mvua yeye hakuna gharama ambayo ametumia kwenye kuleta maji atatoa moja ya kumi katika hayo mazao yake atakayekuwa ameyapata lakini kuanzia kilo kumi na mbili atatoa moja ya kumi yani moja ya kumi vipi yale mazao yake anayagawa katika mafungu kumi yaliyolikana alafu fungu moja ndo anatoa zaka yani mfano ume ume umevuna kilo elfu moja unagawa elfu moja kwenye mafungu kumi kila fungu litakuwa na kilo ngapi moja kwa unachukua fungu moja unatoa zaka umevuna ufuta kilo 100. utatoa zaka kilo 100 utoe zaka lakini ukianza kupata kuanzia kilo mia sita kumi na mbili utatoa zaka kwa kama ukipima kwenye mzani uh, ukakuta tayari imefikia kilo mia sita kumi na mbili kuendelea wewe unachokifanya unagawa tu mara kumi zile kilo zako zile ambazo ni kuanzia kilo 612 na kuendelea unazaa mara ngapi mara 10 kalati ukishajua kwamba bana haya mazao yangu kigawa mara kumi napata kiasi kadha hicho ndicho kutoa riziki kutoa zaka warithuhu fima sukia biha na nusu ya ushur na nusu ya ushur nusu ya ushur katika mazao ambayo yamenyeshelezewa kwa gharama mazao ambayo yamenyeshelezewa kwa gharama yani mtu amepanda lakini ikawa anatumia gharama kutoa maji mbali kwa ajili ya mazao ya kue hizo gharama inayokusudiwa mazao ya namna kama hii yakifika kile kiwango cha kutolea zaka ambacho kilo mbili atatoa nusu ya moja ya kumi akapataje nusu ya moja ya kumi anagawa yale mazao yake mara ishirini yani yale mazao yake anaweka kwenye mafungu ishirini kwenye mafungu ishirini fungu moja tunatoa zaka akishagawa mara ishirini lile fungu moja lile lile ndo nusu ya alosh kwa kama ni kilo uh, elfu moja ukigawa mara ishirini unapata ngapi ha hamsini kwa hiyo hamsini ndio kutoa nini zaka wakati ingekuwa yale mazao yameichelelewa yenyewe angatoa angatoa kilo ngapi kilo 100 zake imechangamka kidogo yani inabidi wewe na hesabu pia hapa yule aliyokimbia shule ah, ni shida kidogo anasema wa thalathatu arba'in fima suqiya bihima na robo tatu ya ushur wa thalathatu arba'in na robo tatu ya ushur fi ma sukiya bihima katika mazao ambayo yamenyeshelezewa bila ya gharama na gharama yani wakati fulani akawa anatumia gharama na wakati fulani akawa anatumia maji ya mvua yale mazao ambayo yeye kuna wakati ametumia gharama kujishelezea na kuna wakati yalikuwa yananyeshelezewa kwa nguwa atatoa robo tatu ya ushuru atatoa robo tatu ya ushuru robo tatu ya ushuru anapataje robo tatu ya ushuru yale mazao yake agawe mara 40 agawe mara 40 kwenye kilo moja ile unapokuwa unagawa mara nne ndio unapata robo sawa kwa hiyo mtu anapoanza kumiliki kilo mbili na kuendelea yale mazao yake yanaelewa kwa mara 40 kwenye kilo 1000 ukija kwa 40 unapata ngapi 25 ukija pata baada ya kugawa mara 40 unachukua mafungu hayo matatu unachukua mafungu matatu ndio unatoa zaka kwa kwa kilo 1000 tutatoa kilo ngapi 75 tutatoa kilo 75 kwa hiyo kwenye kilo 1000 ikiwa yale mazao yamechelewa na mvua unatoa kilo 100 kwenye mazao ambayo mtu ametumia gharama kunyeshelezea anatoa kilo 50 ikiwa kumechanganyika baina ya gharama na mvua atatoa kilo 75 hata ثم قال فإن تفاوتا utubira al-aktharu ikiwa kunyeshelezea kwa gharama na yale mazao kunyeshelezewa bila ya gharama yani kwa mvua kutatofautiana Yaani kuna wakati ametumia gharama na kuna wakati hajatumia gharama. Halafu baina kutumia gharama na kutokutumia gharama kukatofautiana. Kuka tofautiana anasema utubiral aktharu itazingatiwa nyingi itazingatiwa nyingi itazingatiwa nyingi yani uh, ikiwa muda aliyotumia kwa gharama ndio mwingi ndio tutafanyaje tutauzingatia maanake atatoa nusu ya nusu ikiwa muda ambao yale mazao yamenyeshelezewa bila ya gharama ndio mwingi atatoa posho yani pale aliposema wa thalathatu arba'ihi fima tuqiya bihima anakusudia ikiwa muda aliyotumia gharama na ule muda ambao yale mazao yamenishelezea kwa nguo ukiwa ni nini sawa kwa sawa lakini muda mmoja ukizidi ule uliozidi ndio tukizingatiwa ule ukizidi ndio tukafanyaje utakaozingatiwa sawa yani kama muda mwingi wa yale mazao Eh, kunyeshelezewa na mvua bila ya gharama hayo mazao atatoa nini ushur atatoa moja ngapi moja ya kumi lakini kama muda mwingi ni ule ambao yeye ametumia gharama atatoa nisfu al-ushr ambayo ni moja ya 20 nisfu al-ushr ni moja ya moja ya 20 anasema wa ba'al jahli al lakini ikiwa mtu ajui sasa wa ma'al jahl pamoja na kutokujua wa ma'al jahl pamoja na kutokujua sasa hajui muda mwingi ni upi wa ma'al jahl pamoja na kutokujua yani hajui muda mwingi ni upi muda mwingi ni ule ambao haya mazao yamejichelezewa na mvua au muda mwingi ni ule ambao yeye ametumia gharama anasema anaoshwa atatoa moja ya kumi ihtiyaba yani ikiwa hawezi kupambanua kwa muda gani eh, ndio eh, umezidi au ulikuwa sawa kwa sawa yani kufupi akashindwa kuelewa kwamba je eh, baina ya muda ambao nimetumia gharama na muda ambao sijatumia gharama ni upi mwingi hajui atatoa moja ya kumi tumeelewana jamani eh leo tusiende mbali sana sogo kidogo kuna ugumu ugumu kidogo kwa hiyo tutawaacha watu kwanza leo wakafanya murajaa ili kesho ndio Yaani kibanda ambacho leo tumekisoma kinahitajika murajaa ndio watu waende wakatwalii vizuri kabisa lakini kifupi alichokusudia anasema kwanza